ใ้ผู้พูดแล้วก็ฟังเป็นการประกอบจากการศึกษาปฏิบัติ เราได้ทำเราได้ฟังเราได้ฟังสิ่งที่เราได้ ที่การกระทำของเราถ้าเราขยันรู้ประกาศความรู้มากถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่ได้ความรู้เลยอาจจะได้ความหลงไปนี่ก็ เราเห็นกับตาไปทำกับมือของเราแต่สิ่งที่มันทำให้หลง มันก็มีอยู่จริงหลงไปในทางกายหลงไปในทางความคิด หลงไปในทางเวทนา ุขความทุกข์หลงไปในความโลภความหลงหลงไปกับตากับหูกับหูกับรสหลายอย่างที่มันเกิดความหลงความรู้สึกตัวอาจจะแพ้ความหลงก็ได้ ถ้าเราไม่เก่ง พอที่จะ รู้สึกตัวกับความหลงเนี่ยขันไหนมันมากกว่ากัน หยุดความโกรธไม่ได้เราจะมีชีวิตคือทำไมถ้าความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ไม่ได้เราจะมีชีวิตไปทำอะไรที่เราว่าเราประเสริฐอะไรที่เราว่าเราประเสริฐเราเก่งในทางไหนเก่งแต่การเบียดเบียนตนเองเก่งแต่การเบียดเบียนคนอื่นอย่างนั้นเลยนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเราควรที่จะมีเหียยกมือไหว้ตัวเอง บางทีเรามองไปวเองรซ้อยซ้อห้อยเหงาซ้อซ้อยอะไรก็ขี้แพ้โกรธแต่ทั้งลูกทั้งเต่าโกรธแต่ทั้งพ่อทั้งแม่โกรธแต่แต่ทั้งเม็ดทั้งเพื่อนอะไรอะไรก็เลยเป็นเมตรกันหรอมองอะไรเป็นแย่แล้วไปหมดเราจะอยู่งไในโลกนี้ เราจะมาศึกษากันมาศึกษากันมาดูอะไรที่มันเกิดขึ้น เป็นกัลยาณมิตรเรามาเก็บความคิดไว้คิดใจเราเนี่ยเราเพิ่งคิดใจเราได้หรือเปล่าเนี่ยใครว่าที่เพิ่งคิดใจของตนได้ปัดมีใจไว้ทำไมมีใจไว้รองรับอะไรใช่ใจอย่างไรใจมันใช่เราอย่างไรเอาใจไว้โกรธเอาใจไว้รัก เอาใจไว้ชังเอาใจไว้อิช้าพยา่า คิดแบบกัดตอกตัวเองให้เจ็บปวดน้ำตาไหลน้ำตาซึมเพราะความคิดตัวเอง ถูกหรือผิด ไปเคยเป็นแบบนั้นไปเคยนอนจมอยู่กับความโกรธความทุกข์ความรักความชังความบ้าเวรเล่าร้อน ตายโกคอตายกินยาตายเพราะ็าคิดเองนี่เป็นพระก็ยังไงที่เป็นนักบวชก็สองสามปีมาเนี่ยกินกินน้ำยาล้างห้องน้ คิดโมหะคิดจับความโกรธเสียได้ไปอยู่เป็นสุดโกโทคัตถวะสุขังเสติดับความโกรธเสียได้อยูเป็นสุขลองลองดับดูเย็นลองดูเย็นลองดู ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นพระมาคาเอดับความโกรธสิ้นเชิงเป็นพระอนจะว่าอย่างไรมันไม่เหลือวิสัยของเราการเป็นพระไม่ใช่ว่าจะไปที่ไหนมันต้องฝึกขัดตัวเองใจดีใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระเราก็ได้ยินกันอยู่ ติสมาชัญญะเหมือนหยกเหมือนยาเหมือนธรรมะโอสถเหมือนหมอเหมือนแพทย์ที่ให้ยาคนป่วยเหมือนพยาบาลให้ยาแล้วก็แพทย์หายทันทีฝีมือของยาคุณภาพของยาพระพุทธเจ้าเราก็ตัดไว้สักกะตวพุทธรัตนวส ไปตรวจโรคจะเห็นล่องรอยอยู่จนมาถึงพวกเราจนมาถึงอะไรต่างๆเป็นประวัติศาสตร์เราเราก็ทำอยู่ก็มีอยู่กิจเรามีสติเรามีสติไม่ไหมสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ประเทศไดนอยู่ในปันเลยมาจากอยู่กับเราของกินของกิน ตัวความหลงก็หมดไปมันหลงทางไหนวะเห็นไหมเห็นไหม ที่เรามาศึกษาเนี่ยหลงไปในทางการนี่ไหมหลงไปในทางเวทนานี่ไหมหลงไปในทางความคิดนี่ไหมหลงไปในทางธรรมที่เป็นกุศลอกุศลเห็นไหมอกุศลความงงเหงาหงอความคิดความสาความระเบิด ร้างไหมรอุทธจักปุกุจักพุ่งไหมเหมือนไก่เขี่ยคิดเหมือนไก่เขี่ยปุกปุกกุกุจักนี่หมายมาถึงไก่คิดเหมือนไก่เหมือนเขี่ยไม่ใช่เป็นล่องเป็นลอยไม่เป็นลูกเป็นลาบพุ่งมันเกิดจากเราเรียกว่าน่วอนเป็นธรรมมันหวังกิจ จริงจังไม่ดิ่งลงไม่ประกอบพอจะทำก็ไม่ทำพอจะแก้ก็ไม่แก้พอจะหยุดก็ไม่หยุดพอจะดับก็ไม่ดับให้มันอุ่นให้มันร้อนอยู่ดับมันเย็นลงหยุดมันไมให้มันไปเดี๋ยวมันคิดขึ้นมาทำไมจะคิดไปทางไหนถามดูสิลูกก็ไปดูสินั่งอยู่มันคิดจะลุกหรือจะคิดหรือจะไปหรือไม่ไปกันนไรเออไม่ ทวนเรยวทวนกระแสกระแสของชีวิตเราบางทีมันไหลไปทางต่ำกั้นไว้สักหน่อยกั้นไว้สักหน่อยการกั้นของที่มันไหลเช่นปีนี้ฝ่ายวัดป่าสุกโตนะครับเอากระสอบทรายไปฟวงไว้โยนเอาไปสอบเนี่ยจะไม่เห็น ไม่เห็นความสำเร็จเจอโยนลงไปเรื่อยโยนก้อนหินลงไปเรื่อยเอาไปมาก็เองต่ขนก้อนหินมาลดเนี่โยนลงไปหายหายเยอะรถที่สองโยนลงไปเห็นเห็นคนหน้าขึ้นมาโยนไปก็พ้นขึ้นมาค้นขึ้นมามาทีสุดก็ขอการหน้ามาไปจิตของเราตัวไหลไปทางต่ำไหลไปทางต่ เอ่สติมื่อจะสอบสายมันพอมันคิดกันรู้สึกตัวโยนลงไปรู้สึกตัวโยนลงไปรู้สึกตัวโยนลงไปเอาไปมางก็ไปไหลมันหยุดละนะเรียว่าทางทาเลมันไหลจิตของเรามันไหลสติมันสิ่งที่กั้นไว้การไหวขวางไว้ไม่ให้มันไหลไปทางต่อมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันหยุด อมันโยกมันก็เปิดประโยชน์ถ้าไหลทิ้งไปไม่มีประโยชน์ทำทะเลไหลไป ถ้าไหลต่ำที่สุดมันก็เสียผู้เสียคนเป็นปุถุชนหนาบัวตายนะบัวตายดีเรียกว่าปัทภปรมะทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายก็มีคนในโลกนะถ้าเราเนี่ย certainly ช้เวลากะดีกว่าเขาพอเราใช้ไม่เป็นใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนใช้รถใช้ราถ้าใช้กินนัันดีกว่าเขาแม้แต่เราใช้สิ่งแค่ของเถอะขอให้เราใช้มันเป็นมันดีกว่าเขาถ้าใช้ไม่เป็นก็สิดหายว่าก็ไม่ว่าสิ่งสิ่งใดใช้ชีวิตใช้ปัจจัยสี่ ทางเขาก็ไม่เอาแผ่นดินนี้จากเราจะนั่งอยู่ตรงไหนเราจะเดินอยู่ตรงนี้ก็ไม่กลัวเราจะแช่ชีวิตของเราอย่างดีนะไม่กลัวทำไมเอาไปฝากไว้วางชีวิตต่อห้อยไว้แขนไว้ไม่ตรงเต็มที่เพื่อไปฝากไว้กับอะไรชีวิตจะแขวนไว้กับสิ่ง ในสิ่งที่มันไม่ดี แล้วเราก็ทำได้ เราใช่อะไรที่มันพุ่งเฟ้อพุ่งเฟ้อเราก็หยุดมาเราก็หยุดมาแล้วก็หยุดตายไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นมันก็ไม่มากมายอะไรเขาก็ไปใช้อยู่แล้วมันมากมายอะไรควาจำเป็น มันมีมากสามารถทำได้ทุกชีวิตนะหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวจะกินจะฉันโดยเฉพาะตัวปฏิบัติเนี่ยตัวเจริญสติเนี่ย ชีวิตไม่พุ่งพฟดยไม่สิ้นเปลือกเป็นตายใจก็ไม่สิ้นเปลือกจริงๆประชาชนสิ่งที่จำเป็นจริงๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ทำไมไปคิดอะไรจนเมื่อยล้วไปลงอะไรจนมึน คิดไม่ให้ความคิดมันใช่เราเราจะใช้ตาใช้หูไม่ใช่ให้ตาให้หูมันใช่เราเราจะอุปโภคบริโภคมันเป็นของบำรุงของบำเลอเอาไว้ก่อนอยู่ด้วยก่อนนี่แต่นี่ชีวิตเราในโลกนเราไม่ค่อยจะได้ประโยชน์มันมีเจ้าของกิเลสมันเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจเราทำอะไรกิเลส คือคนเราเป็นเจ้าของวัวควายไถนาทั้งปีกินต้นกล้าต้นเดียวตีข่าเราก็ยังเห็นภาพ พอศึกษาธรรมะแล้วมีวัวคู่หนึ่งนวดข้าวทุกข้าวจากนาขึ้นเป็นบ้านพอมาปดเกลียนวัวก็เดินไปกินข้าวที่กองที่กุ้งที่กองข้าว ไปตีมามันกินยังไม่กี่คำไปตีมามันโกเกินเลยขอกินสักคำเถอะนะมันก็ว่าพอไปกินเราไปตีมาไปตีหัวของเรามันถ้าจะมันผลข้าวทั้งร้อยกำพันผ่านไม่ได้กินข้าวสักนิดเนี่ยคนเราอาจจะเป็นเชั้นมันก็ทำงานชอบชอบชอบชอบเกือบตายไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่เหล้าเอาไปกินบุหรี่เอาไปสูบไปเที่ยวเตะเล่ร่อน ดูหนังฟังเพลงเพิดเปิดที่ไหนไปที่นั่นดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นลำที่ไหนไปที่นั่นกลางกลางคืนเป็นเหงกลางเวรเป็นนกเขาโบราณทั่งหากลางคืนเป็นเหงกลางเวรเป็นนกเขาเวลานอนไม่นอนเวลาทำงานเ็ยมานอนมนก็ผิดแห่ะเวลาทำงานมานอนเวลานอนเ็น ความหลงไปเที่ยวเลยทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะเราลองไปดีโลกส่วนเนี่ยนะอย่าไปอวดว่าตัวเองเป็นเก่งเป็นหนุ่มอย่าไปอวดเอาความหลงไปทำอะไรความหลงทุกวันนี้ไม่เหมือนความหลงสมัยก่อนความหลงทุกวันนี้ บัคทิดมันตรงไปอาบน้ำแม่วแรงโอ้าจะใส่มาเบิลมาเบิลมาเบิลมาดูมาดูแบบของพระสงฆ์วันนี้ลูกสาวใส่สิ้นมีผ้าถุงใส่เสื้อนองาไปตัดน้าเอาผ้าไหมเดี่ยนบ้านอาบน้ำพ่อแม่ก็แย่ไม่ใช่พ่อแม่แย่แต่คนอื่นก็แย่ผู้บ่าวก็แย่แย่ สายนมุกหน่อรู้จักไหมคนสบายนกรู้จักไหมก็แง่แง่รู้จักปะอ่าก็ใช่ได้ใช่ไช้เจอแง่นอกแง่นอกซองหนักแง่มันเป็นของมันขี้บาขี้เละมันได้เพราะนั้นพวกนมองความสาวในพ่อแม่ไปแง่ถ้าได้พ่อแย่งกับพ่อสาวไปสาวใส่โอ้ไปน้องใส่โอ้เรื่อง ช่วยกันละก็จะช่วยกันละสร้างสารโลกด้วยมือของเราปิดประตูโลกด้วยมือของเราเปิดประตูสวรรค์ด้วยมือเราเปิดประตูนิพพานด้วยมือเรามาช่วยกันปิดประตูนรก มาช่วยกันเปิดประตูสวรรค์นิพพาน โดยมามีการศึกษาแบบนี้ มันจะมีมันจะอยู่ใกล้ๆเรา พื่อที่จะไม่โกรธลองเปลี่ยนตรงนี้นี่คือหลักภาวนาเราสอนกันตรงนี้ อันอื่นก็สอนกันมากแล้วสำหรับสุขโตเนี่ยสอนกันตรงนี้ สอนกันตรงนี้ ชีวิตจริงตรงนี้ เอาของจริงมาศึกษาที่ตรงนี้ เรียกว่าสถาบันคือชีวิตตรงนี้ มันมีอยู่จริงเราทำได้จริงไม่ใช่เราตึกลานบ้านช่องเป็นสถ เอาชีวิตตัวนี้เป็นสถาบันของการศึกษาให้มันใช้ได้ให้มันหายซะถ้ามีโรคก็หายโรคถ้ามันมีหลงก็หายหลงถ้ามีโกรธก็หายจากความโกรธแล้วมันจะหายไม่ได้หรือความโกรธนยความทุกข์มันจะหายไม่ได้เลยมันขี่ช่างขี่ว่าตอนนั้นหามันมีหอกมีปืนมา เราจะต้องแค่มันจะพึ่งตะพื้ลองมีสติศึกษาดูสิว่ามันจะเป็นยังไง มันมีกำมือเดียวจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะเหมือนหลวงปู่เทียนว่าลัดเนี่ยมือเดียวลัดเนี่ยมือเดียวถ้าเราทุกคนในโลกมานรู้สึกตัว คนในโลกห้าสิบห้าพันกว่าล้านคนเราทุกคนมารู้สึกตัวมันก็เท่ากับเราเป็นคนคนเดียวกันรัดเนี่ยมือ ในสิ่งที่ทำให้มาก เป็นสิ่งที่ทำให้น้องเอาเอาไว้กับมือเดียวพับเศษกระเป๋าทุกคน รับผิดชอบชีวิตเราทุกคน มีสติมีสมรชัญญะคอยดูแลนะ เป็นหูเป็นตาตาในของเราเรามาสร้างตัวนี้สร้างอนไรให้มากทุก่อนเถอะเมื่อเราเก็บเงินเก็บข้าวไปก่อนเถอะมันก็ไม่มากขึ้นแล้วก็เงินมันก็ใช้ประโยชน์ต่า ความรู้สึกตัวมันก็เป็นอริยสัจมันใช่แลไวก็ได้ใช่ไปสวรรค์ในพานได้ความรู้สึกตัว เป็นทางมีสิทธิ์ถ้ามีความรู้สึกตัว มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ในพานได้ สวรรค์ในพาน ถ้าความหลงก็มีสิทธิ์ที่จะได้นลกเปรตสุรกายสติ์รัจฉาความหลงก็ไปทางนั้นเรียกว่าภูมิภพคติของของสิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้น มันก็ไม่ต้องกลัวถ้ามีหลงเราก็ไม่ต้องกลัวมีโอกาสไปทางนั้นถ้าในความรู้สึกตัวมีโอกาสไป ความรู้สึกตัวในมากขยันรู้เอาไว้มากมากภาวนาคือขยันรู้ขยันรู้มันเป็นกับที่ภาวนากับขยันทำกับมันมีกรรมมันมีที่ตั้งมันเป็นสักกับสักรรมเนี่ยมันไม่ใช่สากลสากลมันหลาย คิดความอ่านสารกรมันคือตัวทำสารกรรมมันคือการกระทำการกระทำหลายอย่างเรารู้สึกตัวเราเป็นการกระทำหลายอย่างพอเรารู้สึกตัวเรากรับความชั่วแล้วก็ทำความดีแล้วทำมาเดียวมันไปได้หลายอย่างแล้สักหนักกรรมเรารู้สึกตัวเรากรับความชั่วก็ทำความดีคิดก็บริสุทธิ์มันก็สมรวมอินทรีย์ไปเองเกิดสิ่ง บริสุทธิ์ที่สินสำรวมมีสีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจคนมีสติไม่ให้ยินดียินไล่ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดนตรีเรียกรถถูกต้องตลอดอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจไม่สติก็สำรวมเลยทางเรียนโยกประกอบตัวเพียงไม่เห็นใจร้อนมากนักจริงไม่มี คิดไปในถูกตั้งใจไปในชอบเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่ง่ายแต่ถ้าคิดไปผิดก็ผิดนะเป็นความคิดเนี่ยบางทีเราอาจจะหัวเราความคิดสนุกสนานไม่ใช่ซ้อยซ้อ ก็ก็มีผีเหมือนความสนของลูกก็ทำให้แม่ฉลาดทำให้แม่ฉลาดทำให้แม่ระมัดระวังตัวมากขึ้นเพิ่มความฉลาดมากขึ้นความฉลาดที่ที่คนอื่นทำให ติดเป็นร้อยเป็นพันไม่ใช่ตาตามไป นับดูที่ประตูมันออกมามันออกมาผ่านมาตรงนั้นเราดูตรงนั้นดัดดูตรงนั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วการดูมีสติดูกายดูใจรู้แล้วมันปวดก็รู้แล้วมันรอดก็รู้แล้วมันหนาวก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงก็รู้แล้ว มันเป็นทุกข์ก็รู้แล้วมันเหนียว 好，录了，录了。 ความโง่เป็นความตือแล้วเปลี่ยนความเกลียดเป็นความกรกแล้วเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธแล้วเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์แล้วอันมันง่ายๆ่ายไงอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันยากให้มีกำลังใจมีสติ มีศรัทธา มีความเพียร มีมนสิการได้ทำไว้ในใจจะให้มีแต่สติรุ่นรุ่น สิ่งสนับสนุนศรัทธาก็ไม่มีประเชื่อจริงๆนะกระตือรือร้นกระตือร้นมาหลอก การชอบทำให้เป็นความสุขความสุขเพราะการงานชอบมเนความสุขอบกระตื้อร่นมีศรัทธามาสี่สิบห้าสิบไล่ทำคนเดียวเสร็จนะายคนเดียวเสร็จนะมันมันมีศรัทธามากนะก็อยาาเหนือแท่งศรัทธาให้เป็นเงื่อนนาอยากเหนือแท่งสลับสนองสติ แล้วมีการสะดวกดีสีช่วยต่อ มีความเพียรช่วยต่อไปมีความหนักแน่ช่วยต่อไปอย่าหวั่นไหวอย่างนั้นนะมันง่วงนิดเดียวก็โอ้ยหวั่นไหวจนจนหมดมองฝงหมอกเรามองเนี่ยความง่วงเลื่นตาขึ้นดูท้องฟ้า ดูทิศ ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออก ดูยอดไม้ดูให้มันเห็นเป็นกลางกว่า แล้วกลางวันนี่เราทำอะไรกลางวันจะต้องนอนถูกต้องไหมกลางวันเป็นเวลาทำงานกลางคืนเป็นเวลานอนถ้ากลางคืนมานอนไม่หลับก็โดนนี่มนกลางคืนเงินหนอนพักผ่อนปล่อยปล่อยวางวางจะหางานการมาทำมาคิดวางนี่วางนี่เราสอนตัวเราสอนตัวเราถ้าเราไม่สอนตัวเรามันก็ไม่เชื่อมันก็ไปยึดเตือนนะเราก็ต้องสอน มีงานทำเยอะแยะถ้าเราภาวนา มีมีบทที่สอนตัวเองเยอะแยะไปหมดเลยนะขยันโอ้หลวงพ่อได้งาน พอมาบำเพ็ญเพียรภาวนาสรกางสติหลวงพ่อนลกว่าได้งานแล้วได้งานทำที่เป็นคิดเป็นอะไม่ใช่เราไม่มีงานทำที่อยู่เฉยๆไม่ใช่ ไม่เฉยเลย คนที่มีหลักภาวนา ไม่เฉยมีแต่งานมีแต่าทำดีด้วย ความชั่วอะไรด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์เลย ดีกว่าเก่าฉลาดกว่าเก่าเฉลียวฉลาดกว่าเก่า ประสบการณ์กว่าเก่า มีบทเรียนมากกว่าเก่ามันมีงานมี เป็นโจกวิจกที่ฟ้องเราเราตกเป็นจำเลยไม่อิสระเลยบางทีเขาบังคับเขาใส่เราบางทีเขาโกรธอ้าวคนโกรธบังคับเราบางทีเขาทุกข์คนทุกข์บังคับเราเราต้องเป็นจำเลยรับใช้กรรมอยู่เช่นนั้นหาหยุดเสด็จพวกเราหาลูกแก้หาหยุดหาเย็นกันให้โลกมันเย็นทุกคนมารับผิดชอบตัวเองคนในโลก เย็นอูเย็นเป็นสุขคนไทยหกสิบกว่าล้านคน ถ้าทุกคนใจดีใจเย็นไม่มีคิดแต่ตัวเองไม่มีไปตัวตัวเอง ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นแล้ว ก็เกิดความสงบเกิดสวรรค์เกิดแผ่นดินทองแผ่นดินทองขึ้นมา